Devintas skirsnis. Paskutinių gautų smūgių atgarsiai pamažu įdėjo kažkur tamsiuose proto labirintuose, kuriuose Faberis laukė, kol viskas nurims. Ir kai dulkės sukeltos Montego sąmonėje pagaliau nusėdo, Faberis prašneko tyliu balsu. Na, jis jau išdrožė, ką norėjo. Jums teko išklausyti. O dabar kelias valandas kalbėsiu aš. Ir jūs išklausysite manęs. O po to Bandykite įvertinti viską ir apsispręsti, prie ko jūs prisidedate. Bet aš noriu, kad tai būtų jūsų paties sprendimas, o ne mano ir ne brandmeisterio bičio. Ir atsiminkite, kad brandmeisteris vienas iš pačių pavojingiausių tiesos ir laisvės priešų, vienas iš atbukusios abejingos bandos, kuriai priklauso dauguma. O viešpatie, koks baisus daugumos despotizmas. Mudu su bičiu einame skirtingų kelių. Jūs pats turite apsispręsti, kurį kelią pasirinksite. Montegas jau įsižiojo atsakyti Faberiui, bet suskambęs gaisrinės varpas kaip tik laiku sutrukdė jam visų akivaizdoje padaryti šią neduvanotiną klaidą. Palubėje kaukė ruporas skelbiantis alarmą. Kitame kambario gale tarškėjo alarmo telefonas, užrašydamas adresą. Brandmeisteris bitis, tebe laikydamas kortas rausvoje rankoje, perdėtai lėtų žingsniu priejo prie aparato ir nuplėšė juostelę, kai pranešimas buvo baigtas. Metęs nerūpestingą žvilgsnį į adresą, jis įsikišo į kišenę. Po to grįžo prie stalo ir atsisėdo. Visi sužiūro į jį. Galima palaukti lygiai 40 sekundžių, o per tą laiką kaip tik spėsiu jūs aplošti, džiaugsmingai pasakė bitis. Montega sudėjo kortas ant stalo. Pavargote, Montegai, nutraukėte lošimą. Taip, laikykitės, bet kągi partiją galima baigti vėliau. Palikite atverstas kortas ant stalo, o dabar paskubėkite, greičiau griebkite aprangą. Bitis vėl atsistojo. Montegai, jūs nekaip atrodote. Ar tik nesugalvojote vėl apsirkti? O ne, aš sveikas, ištversiu. Taip ir reikia, tai ypatingas atvejis. Na, gyviau. Jie kaip mat pašoko ir įsitvėrė į bronzinį stiebą, tartum jis buvo vienintelis įsigelbėjimas nuo kylančių iš apačios bangų. Bet dėja stiebas nubloškė juos tiesiai į tamsaus prarąją, kur prisikėlęs iš sustingimo jau prunkšti reumojo ir kosėjo duinis libinas. Ei, su baisiu bildėsiu ir sirenų kauksmu, jie pasuko už kampo. Girgždėjo ratai, cypė padango žvilgančiame varinėme bake, teliuskavo žybalas tartum maistas milžino pilve. Montego pirštai lakstė sidabriniais turėklais, nuslyzdami į šaltą tuštumą, o vėjas draskė plaukų švilpė dantyse, o jis nesiliovė galvojęs apie moteris, kurios sėdėjo šį vakar jo svetainėje, tas tuščias moteris, iš kurių neoninis vėjas seniai jau buvo išpūtęs paskutinius išminties grūdelius – ir apie savo beprasmišką kvailą sumanimą paskaityti joms knygą. Lygiai tokia pat beprotybė, kaip stengtis vandens revolveriu užgesinti gaisrą. Tiesiog jį pagavo nirtulys, užlėjo dar vieną pykčio bangą. Kadagi jis nugalės savyje tą beprotybę ir vėl taps ramus, tikrai ramus. Pirmyn, Montegas pakėlė akis. Paprastai bitis nieko met nevairuodavo – bet šiandien už vairo sėdėjo jis darydamas taigius posūkius, palinkdamas visų kūnų pirmin nuo vairuotojo sosto aukštybių. Plaikstėsi jo sunkaus juodo apsausto atsilapoja skvernai. Jis buvo panašus į didžiulį šikšnausparnį, kuris skrenda virš mašinos, virš bronzinių skaičių, skrosdamas vėją. Mes lekiam pirmin, neždami pasauliui laimę Montegai rausvi fosforescentiniai bičio skruostai švietė gudžioje tamsoje, jis kažkaip nirtulingai šypsojosi. Štai ir atvykom. Salamandra sukaukė ir sustojo, o iš jos nerangiai nušaukdami pabiro žmonės. Montegas stovėjo, įsmeigęs krauju pasrūvusias akis, išaltų žvilgančius turėklus, į kuriuos įsikibo jo pirštai. Aš negaliu to padaryti, galvojo jis. Kaip aš galiu vykdyti šią naują užduotį, kaip galiu vėl deginti, aš negaliu įeiti į šiuos namus. Čia pat išdygo bitis, dar tebedvelkiantis vėjų, kuris ką tik juos nugairino. Na, Montegai, gaisrininkai įsilaksti kaip vorai, tyliai kilodami griozdiškų batų suluošintas kojas. Pagaliau Montegas pakėlė akis ir atsigrėžė. Bitis sekė jo veidą. Kas jums, Montegai? Kas čia? lėtai ištarė Montegas. Juk mes sustojome priešais mano namus. Trečioji dalis – ugnies skaidri liepsna. Išilgai visos gatvės namuose sužybo šviesos, atsivėrė durį, žmonės suplūdo stebėti ugnies šventės. Bitis ir Montegas žiūrėjo vienas su santūriu pasitenkinimu, antras netikėdama savo akimis į priešais tūkstantį namą. Ta pagrindinė vaidinimo arena – kur bus žongliruojama deglais ir jama ugnis. Na štai, tarė bitis, ką pasėjo, tą ir pjaunat. Įsigeidėmat Montegas pakilti iki saulės, o dabar, kai nusvilo sparnelius, stebisi, kaip tai galėjo atsitikti. Argi aš nepakankamai aiškiai įspėjau, kaip pasiunčiau prie jūsų namų šunį, sustingęs Montego veidas buvo be išraiškos. Jis pajuto, kaip galva tartum akmens luitas pasisuko gretimo namo pusėn, kuris dulavo lik juoda šešėlis tarp jį supančių ryškių gėlynų. Biti suprunkšti. Ne, negali būti. Nejaugi tikrai ta maža pakvaišėlė apmulkino jūs savo nuvalkiotomis kalbomis. Drugeliai, lapeliai, gėlytė, saulėlydžiai, kad juos kur galas. Viskas surašyta jos kortelėje. Tegul mane velniai griebė, jei netiesa. Ką? Ar tik nebūsiu atspėjęs? Užtenka pažiūrėti į jūsų leisgyvi veidą. Keli žolių stiebeliai, mėnulio dėl čia. Kokios nesąmonės. Ir ką ji gero padarė tai savo plepalais? Montegas sėdėjo ant šalto slibino sparno, kraipydamas galvą tai kairien, tai dešinien, kairien, dešinien, kairien, dešinien. Ji viską matė, ji niekam nieko nedarė niekam nedrumsti ramybės. Nedrumsti, kad ją ja, kur, o jums ar nesuko galvos? Žinom mes tokius geradėjus, kurie tyli šventeiviškai pasipiktinę ir kurių vienintelis talentas priversti žmogų jaustis prasikaltusiu, kad juos kurvelnės spindi savo tokia vidurnakčio saulutė, o tave devintas prakaitas muša. Atsidarė paradinės durys, laipteliais nubėgo Mildreda, suspaudusi stinkstančioje pastirusioje rankoje lagaminą. Sušnypštęs prie šaligatvio privažiavo taksi. Mildreda, Ji prabėgo pro šalį tiesi ir sustingusi, veidas baltas nuo pudros, o burnos visai nėra. Pamiršo pasidažyti lūpas. Mildreda, nejaugi tu davėjai alarmo signalą. Jis įkišo lagaminą į kaukiančią mašiną, įlipo pati ir atsisėdo, neaiškiai murmėdama. Varkšeliai mano giminaičiai, varkšeliai giminaičiai, o viskas žuvo, viskas, viskas žuvo. Bitis griebė Montegą už peties, kai mašina nuskriejo 70 mylių per valandą greičiu ir netrukus dingo gatvės tolumoje. Pasigirdo žvangėjimas tartum būtų išipulių sudužusi svajonė nupinta iš gaubto stiklo, veidrodžių ir krištolinių prizmių montegas nejučiom susvirduliavo, lyg jį būtų pagriebęs iš kažkur atsiradęs viesulas. Jis pamatė, kaip Staunmenas ir Blekas darbuojasi kirviais, kapodami langų rėmus, duodami valią skersvėjui. Sušlamėjo nakties peteliški, daužydamas parnelius į juodą šaltą užtvarą. Montegai, tai aš, Faberis. Ar jūs girdite mane? Kas čia darosi? Tai, kas čia darosi, liečia mane, tarė Montegas. Kokia baisi staigmena, pasakė bitis. Mūsų laikais kiekvienas galvoje netgi yra tvirtai įsitikinęs, kad jam niekas neatsitiks. Kiti miršta, o aš gyvenu, man nerūpi nei pasiekmės, nei atsakomybė. Visa bėda, kad jos vis dėlto yra. Bet ką čia šnekėti, kai užgriūva pasiekmės per vėlų kalbėti ar ne, Montegai? Montegai, ar jūs galite kaip nors įsisukti, pabėgti? klausinėjo Faberis. Montegas ėjo, nejausdamas, kaip jo kojo žengia takelio cementu, paskui naktie žolę. Kažkur netoliese spraktelėjo bičio žieptuvėlis ir Montegas negalėjo atplėšti sužavėtų akių nuo oranžinės liepsnelės. Kodėl ugnis tokia nepaprastai žavi? Kodėl traukia į save mus visus, ir jaunus, ir senus? Bitis užputė ir vėl įžiebė liepsnelę. Ugnis – tai amžinas judėjimas, tai, ką žmogus troško išrasti, bet taip ir neišrado. Ar beveik amžinas judėjimas. Jeigu jai nepastotum kelio, ji degtų visą mūsų gyvenimą. Ir vis dėlto, kas yra ugnis? Tai paslaptis. Mokslininkai kažką sapalioja apie trintį ir molekulės, bet jie nieko tikrai nežino. Tikrasis jos grožis tas – kad ji naikina pasiekmes ir atsakomybę. Jeigu kokia problema per daug slegia tave, kišk į pečių. Štai ir jūs, Montegai, tapote tokią slegiančią naštą. Ugnis nuims jūs nuo mano pečių švariai, greitai, užtikrintai, neliks nieko, kas vėliau pūtų. Sterilu, estetiška, praktiška. Montega žiūrėjo į savo namą, kuris atrodė toks keistas ir svetimas – šiuo vėlyvų nakties metu, kai aplink kuždėjosi kaimynai mėtėsi stiklo šukės, o štai ten ant grindų knygos nuplėštais viršeliais ir pabirusiais tartum gulbių plunksnos lapais, tos nesuprastos knygos, kurios dabar atrodė taip absurdiškai. Iš tikrųjų, ar verta tiek jaudintis dėl to pageltusio popieriaus, juodų raidžių ir nušiurusių apdarų? Žinoma, Mildridos darbas. Ji tikriausiai matė, kaip jis lėpė sode knygas ir vėl sunešė jas į namus. Mildreda, Mildreda. Aš noriu, kad jūs, Montegai, pats vienas susidorotumėt su šiuo darbu. Be jokio žibalo ir degtukų, o tiesiog su liepsnosvaidžiu. Deginkit vieną daiktą po kito. Montegai, nejaugi negalit pabėgti, nejaugi nėra išeities. Ne, sušuko beviltiškai Montegas. Mechaninis šuo. Vien dėl šuns negalima. Faberis išgirdo, bet išgirdo ir brandmeisteris bitis, pamanęs, kad tai sakoma jam. Taip, šuo kažkur čia netoliese, taigi neprasimanykite ko nors. Jūs pasiruošęs? Pasiruošęs. Liepsnos vaidžio saugiklis spraktelio Montego rankose. Ugnis! Didžiulis liepsnos liežuvis įsiveržė iš liepsnos vaidžio ir godžiai lyštelėjo knygas, nusviesdamas jas prie sienos. Montegas įėjo į miegamąjį, du kart išovė į dvigulias lovas ir jos susidegė, garsiai išnarėdamos ir šnypždamos. Jos taip nirtulingai liepsnojo, jog Montegas net nusistebėjo, kas galėtų pamanyti, kad jose slypi tie karščio ir aistros. Jis sudegino miegamojo sienas ir tualetinį staliuką, nes norėjo viską pakeisti. Sudegino kėdes, stalus, o valgomajame sidabrinius peilius, šaukštų, šakutes ir plastmasinius indus, viską, kas liudijo apie tai, kad jis gyveno čia, šitame tuščiame name, su kažkokia svetima jam moterimi, kuri užmirš jį rytoj, kuri išėjo ir jau užmiršo jį, kuri lekia dabar per miestą viena – klausydama tik to, ką jai kužda jausi kreukleliai. O deginti, kaip ir anksčiau, buvo malonu. Malonu išlieti draugę su ugnimi savo pyktį, griepti, plėšyti, draskyti į skutelius, atsikratyti beprasmiškos problemos. Jeigu nėra sprendimo, tai dabar nebebus ir problemos. Ugnis geriausiai viską įsprendžia. Knygos, Montegai. Knygos šokinėjo ir plasnojo kaip apsvilę paukščiai jų sparnai liepsnojo raudonomis ir geltonomis plunksnomis. Po to jis įėjo į svetainę, kurios sienose miegojo didžiulės idiotiškos pabaisos su savo baltomis mintimis ir snieguotais sapnais. Jis iššovė į kiekvieną iš trijų plikų sienų ir vakuumas sprogo, garsiai šnypždamas. Tuštuma atsiliepė tuščių švilpesių beprasmiškų šauksmų. Jis tengėsi įsivaizduoti ją su visais absurdiškais vaizdais, bet negalėjo. Jis sulaikė kvapą, kad tuštuma neprasiskvertų į jo plaučius. Jis kaip kirviu perkirto jos baisę nebūtį ir žengęs atgal, pasiuntė visam kambariui dovanų dar vieną didžiulę, ryškiai geltoną ugnies gėlę. Nedegamas plastinis luoksnis dengė sienas, susproginėjo ir namą sudrebino liepsna. Kai viską baigsite – pasigirdo už jo nugaros bičio balsas. Nepamirškite, kad jūs suimtas iš sugriuvusio namo beliko raudonų žaryjų ir juodo gruzdo krūva. Jis gulėjo užsiklojęs mieguistų rausvai, pilkų pelenų apdangalu, iš griuvėsių kilo dūmų stulpas plevendamas ore. Buvo pusė keturių ryto. Žmonės įsiskirsti, iš didžiulių cirko balaganų beliko anglis ir skalda. Vaidinimas pasibaigė. Montegas stovėjo laikydamas liepsnos vaidį nusilpusiose rankose. Pažastys buvo suprakaitavusios veidas uodinas. Kiti gaisrininkai stovėjo tamsoje laukdami jo. Į jų veido švietė silpnas rusenančių pamatų atšvaitas. Montegas du kart bandė kažką pasakyti, pagaliau sukaupęs mintis paklausė. Ar tai mano žmona davė aliarmo signalą? Bitis linktelėjo bet jos draugė signalizavo dar anksčiau, tik aš neskubėjau. Šiaip ar taip, jūs vis tiek būtumėte įkliuvęs. Labai kvailai darėte, taip laisvai ir nevaržomai, švaistydamasis eilėrašiais. Tai vis to prakeikto kvailo snobizmo įtaka. Tik duok žmogui perskaityti kelias rimuotas eilutes ir jis įsivaizduos esą žemės viešpats. Jūs įsivaizdavote, kad galite kalnus nuversti savo knygomis – o pasirodė, kad pasaulis puikiausiai gali apseiti ir be jų. Pažvelkit, ką jos jums padarė. Jūs iki kaklo įklimpote į liūną. Užtenka man pajudinti vieną pirštą ir jis visai jūs praris. Montegas negalėjo nei pasijudinti iš vietos, žemės drebėjimas ir ugnis sulygino jo namus su žeme. Palaidodami po ją ir Mildredą ir visą jo gyvenimą, ir jis nebegalėjo daugiau judėti praužusios audros atgarsiai dar tebeaidėjo virpėjo ir krūpčiojo kažkur jo viduje o keliai linko nuo nepakeliamo nuovargio sumišimo ir smurto naštos jis nuolankiai sutiko bičio smūgius montegai jūs idiotas montegai jūs paskutinis kvailys kuriems galams visą tai padarėte montegas nebegirdėjo jo žodžių mintyse jis jau buvo toli Jis bėgo palikę savo bejausmį, suodina lavoną, ką daruojantį prie šio įsisiautėjusio kvailio akis. Montegai sprūkit, kartojo Faberis. Montegas sukluso. Bitis taip tvojo jam per galvą, jog jis net susverdėjo. Žalioji kulkelį, kurioje kuždėjo ir šaukė Faberio balsas, nukrito ant šaligatvio. Piktai šaipydamasis bitis pastvėrė ją ir prikišo prie ausies. Montegas girdėjo, kaip tolimas balsas šaukia. Montegai, ar jūs gyvas? Bitis atitraukė žalę kulkelę nuo ausies ir įsikišo į kišenę. Tai štai kaip, vadinasi, čia kažkas daugiau, negu aš galvojau. Mačiau, kaip jūs kažko klausotės pakreipęs galvą. Anksčiau maniau, kad jūs ausyse kreuklelį, bet vėliau, kai pasidarėte toks gudrus, aš susidomėjau. Kągi, rasime siūlo galą ir jūsų draugužiui, tas geruoju nesibaigs. Ne, sušuko Montegas. Jis patraukė liepsnos vaidžio saugiklį. Bitis tučtoje užvilgterėjo į Montego pirštus ir vos išplėtė akis. Montegas pamatė jose nustebimą ir pats nejučiom žvilgterėjo į savo rankas, ką jos vėl iškrėtė. Vėliau prisimindamas visus įvykius, jis niekaip negalėjo nuspręsti, kas galų gale jį pastumėjo įvykdyti žmogžudystę, ar rankos, ar bičio reakcija į tai, ką tos rankos žadėjo padaryti. Nugriaudė paskutinis griūties dundėjimas, apkurtindamas Montego ausis, bet nepaliesdamas jo sąmonės. Montego veidą nutvieskė žavingiausią šypseną. Kągi neblogai sugalvota. Atkišė į žmogų revolverio vamzdį ir jis priverstas tave išklausyti. Na, droškit ką jūs šį kartą pasakysite? Kogi jūs netakuojate manęs, Šekspyru, jūs apgailėtinas nobė? Nebaisus, kas jau man tavo grasų žodžiai, jie kaip dikūnas vėjas nepramuš tvirtų šarvų manos dorybės. Taip, ką? Ak, jūs nevykęs literatė. Na, kogi jūs delsite? Nuleiskite gaiduką. Ir bitė žengė prie Montego. Montegas tik tiek įstengė pasakyti – mes visuomet degindavom ne tą, ką reikia. Duokit liepsnos vaidį, gajau, tarė bitis, ir jo veide sustingo šypsena. Bet po akimirksnio iš jo beliko ugnies stulpas, spiegianti, šokinėjantis, murmantis manekenas, nebeturintis nieko žmogiško, besiraitantis pievelėje ugnies kamuolys, kadangi Montegas tėškė į jį iš liepsnos vaidžio ilgas kistos ugnies čiurkšlę pasigirdo šnypštimas, tartum daugybė seilių būtų užtiškę ant įkaitusios krosnės. Kažkoks burbuliavimas ir kliunksėjimas, lygas būtų užbėręs druskos ant didžiulės juodos raigės. Ir jis suskydo, sukunkuliavus geltonais purslais. Montegas susimerkė, ėmė šaukti, stengėsi užsikimšti rankomis ausis, kad jų nepasiektų šie baisūs garsai. Bitis dar pasiblaškė, galiausiai susirietė, sukiužo lyg vaškinė lėlė ir nutilo. Kiti du gaisrininkai nė nekrustelėjo. Vos sulaikydamas kylant iš leikštulį, Montegas nukreipė į juos liepsnaus vaidį. Apsigrėžkit, jie apsigrėžė. Prakaitas upeliais bėgo nuo jų pilkšvų, kaip išvirusi mėsa veidų. Montegas trenkė jiems per galvas, numuždamas šalmus ir parblokždamas vieną ant kito žemyn. Jie sugriuvo ir gulėjo nejudėdami. Vos padvelkė vėjas, tartum sušiuriano vienu į vienas rudens lapas. Montegas atsigrėžė ir pamatė mechaninį šunį. Išlindęs iš tamsos, jis jau buvo vidury pievelės ir judėjo taip lengvai ir tyliai, tartum vėjo genamas tirštas juodai pilkų dūmų debesėlis. Ruo pasišaukėjo paskutinį kartą ir iškilo ore per tris pėdas virš Montego galvos – įskėtė savo kreivas kaip voro letinas, piktai blikčiodamas vieninteliu dantimi prokaino adatą. Montegas pasitiko į liepsno žiedais, nuostabia ugnies gėle, kurios geltoni mėlyni ir oranžiniai lapeliai raitėsi aplink metalinį šunskūną, apvilgdami jį naujų apdarų. Šuo užgriuvo Montegą, nublokždamas į draugę su liepsnos vaidžiu per dešimt pėdų prie medžio kamieno – Montegas valandėlę jautė, kaip šuo kapanoje, sugriebė jį už kojos, įsmeigė adatą ir bematant ugnis pastvėrusi išmetė jį į orą, įsuko iš sanarių jo metalinius kaulus ir iš pilvo, kaip iš sprogusios raketos, ištiško raudoni ugnies liežuviai. Montegas gulėdamas matė, kaip šis gyvas ir drauge negyvas kūnas apsivertė saure, sudribo ant žemės ir nebejudėjo. Net ir dabar atrodė, kad šuo – nori pulti jį ir suvaryti iki galo adatą, kurios veikimą jau Montegas jautė kojoje. Jis jautė ir palengvėjimą ir siaubą, lyg būtų vos spėjęs atšokti į šoną nuo pašėlusių greičių lekiančios mašinos, ir ji neskaudžiai užgavo sparnų jam kelį. Jis bijojo pasikelti, bijojo, kad visai negalės valdyti nutirpusios nuo prokaino kojos. Po truputį jam ėmė stingti visas kūnas. O kasgi dabar? Gatvė tuščia, namas sudegė kaip sena teatro dekoracija, kitus namus gaubė tamsa, šalia mechaninis šuo, toliau bitis, dar toliau kiti du gaisrininkai, o salamandra, jis pažvelgė į didžiulę mašiną, ją taip pat reikia sunaikinti. Na, pagalvojo jis, pažiūrėsime, kaip tave sudorojo. Bandyk, atsistok ant kojų. Atsargiau, atsargiau štai šitaip. Jis stovėjo, bet tik ant vienos kojos. Vietoj kitos buvo rasto nuodėgulis, kurį jis vilko paskui save, lyg išpirkdamas kažkokią slaptą nuodėmę. Kai jis priminė koją sidabrinių adatų kruša, ėmė badyti blauzdą ir tik kelyje skausmas mažėjo. Jis pravirko, bet reikia eiti, eiti, negalima čia pasilikti. Keliuose namuose vėl užsidegė šviesa. Ar tai žmonės paveikė nakties įvykiai, ar ši neįprasta tyla – kurį įsiviešpatavo po suirutės. Montegas nei pats nežinojo. Šlubuodamas jis lankiojo tarp griuvėsių, rankomis patemdamas skaudamą koją, kai toje atsilikdavo. Jis kalbėjo su ją, kūkčiojo, rėkė, įsakinėdamas keikė ją ir maldavo, eik, eik, juk dabar nuo to priklauso mano gyvybė. Jis girdėjo, kaip keli žmonės šūkavo ir rėkė tamsoje. Pagaliau jis priejo kiemą ir skersgatvį. Biti, pagalvojo jis, dabar jūs jau nebe problema. Jūs visuomet sakydavot, kam spręsti problemą. Verčiau ją sudeginti. Štai aš padariau ir vieną ir kitą. Likit sveikas, brandmeisteri. Ir ji šlupčiodamas nukiūtino tamsius kersgatvių. Aštrus skausmas nusmelgdavo koją kiekvieną kartą, kai primindavo ją. Ir jis galvojo, kvaily, prakeiktas kvaily, mulkiai idiote, prakeiktas idiote, glušia, kvaily, prakeiktas kvaily, privirei košės, kaip dabar ją beisrėpsi, ką dabar darysi. Išdidumas, kad jį kur galas ir pyktis, taip nesusivaldėjai, ir štai pats likai niekam tikęs ir viską sugadinai pačioje pradžioje. Tiesa, viskas susidėjo iš karto, visi užgriuvo ant tavo galvos ir bitis ir tos moterys – Mildreda, Klarisa ir vis dėlto negalima tavęs pateisinti, negalima. Kvailys, prakeiktas kvailys, kad taip įsidavėjai. Ne, mes dar išgelbėsim tai, kas išliko. Mes padarysim viską, ką galėsim. Jeigu jau teks degti, tai pasičiupsim dar kai ką su savimi. Ak taip, jis prisiminė knygas ir pasuko atgal. Reikia dėl visa ko jas paimti. Jis rado knygas ten, kur buvo užkišęs prie sodo tvoros. Ačiū Dievui. Mildreda paliko kelias. Keturios knygos tebegulėjo ten, kur buvo paslėptos. Nakties tamsoje buvo girdėti dėjavimas, mirgėjo šviesos spinduliai. Kažkur tolumoj užė kitų salamandrų motorai, jų sirenų kauksmas susiliejo su kauksmu policijos automobilių, kurie lėkė miesto gatvėmis. Montegas paėmė tas keturias išlikusias knygas ir pasišokėdamas nušlubavo skersgatviu. Staiga jis griuvo, lyg jam, kas būtų nukirtęs galvą ir palikęs vien pasliką kūną. Kažkoks vidinis impulsas privertė jį sustoti parbloškį žemėn. Jis kaip nukrito, taip ir gulėjo, sulenkęs kojas, įsikniaubęs veidų į žvyrą ir raudojo. Bitis norėjo mirti. Dabar Montegas niekiek dėl to neabejojo. Bitis norėjo mirti. Juk jis stovėjo net nebandydamas įsigelbėti. Stovėjo, erzindamas jį, tyčiodamasis iš jo. Toji mintis užėmė jam kvapą, nuslopino raudojimus. Kaip keista. Kaip keista, kad žmogus taip trokšta mirties, jog leidžia tau vaikštinėti aplinkui su ginklu rankose ir užuot tylėjęs ir įsaugoja savo gyvybę, rėkia ant tavęs išjuokia, kol tu netenki proto ir tolumoje pasigirdo bėgančio žingsniai. Montegas atsisėdo. Reikia iš čia sprukti. Na, kelkis, kelkis, juk negalima taip sėdėti. Bet jis vis dar verki. Reikia susitvardyti, štai atrodo jau praeina. Jis nieko nenorėjo užmušti, net bičio. Jo kūnas susigūžė ir susitraukė, tartum nudegintas rūkšties. Jis užgniaužė ranką burną, ir išvydo prieš save bitį, liepsnojantį deglą, lasdenantį žolėje. Jis krimto savo nagus, kartodamas, aš nenorėjau to, nenorėjau, dieve, tu mano tikrai nenorėjau. Jis tengėsi susekti įvykių eigą, susijęti juos ir grįžti į prastinę vagą, į tokį gyvenimą, koks jis buvo prieš kelias dienas, kol jo neišmušė iš vėžių, smėlis ir rėti. Denhemo pasta, drugelio šnarėjimas – ugniniai jonvabaliai, aliarmo signalai ir tos naktinės išvykos. Ar ne per daug viso to kelioms trumputėms dienoms, ar ne per daug net visam gyvenimui. Žingsniai jau buvo girdėti skersgatvio gale. Kelkis, tarė jis pats savo, kelkis, kad tave kur griausmas, įsakė į savo kojai ir atsistojo. Skausmas aštriais dygliais migo į kelio girnelę, badė adatomis, paskui šiek tiek aprimęs smaigstė paprastais sektukais, o galiausiai po to, kai jis pasišokėdamas nušlubavo apie 50 žingsnių, įsitvėrė į medinę tvorą ir prisivarė į ranką daugybę rakščių. Dėgymas aprimo ir koja ėmė degti, lykas būtų nuplikinę sverdančių vandeniu. Bet dabar koja jau klausė jo. Jis bijojo, kad bėgdamas gali sutraiškinti įsinarinusią kulkšnį.